Esiet sveicināti, cienījami radioklausītāji! Skan raidījums ielūdz Gregors skolu pie mikrofona skolas direktors mācītājs Ārtas Druvietis. Šai reizē turpināsim jau pēdējās reizēs iesāktu tematiku virzienu. Šoreiz runāsim par vadību, vadīšanu organizāciju draudzē. Diezgan tuvas lietas mēs esam runājuši, taču vēl tālāk un vēl mazliet citā aspektā mums ir ko apskatīt šajos jautājumos. Un manuprāt, tas ir ļoti būtiski, ka šīs lietas mēs varam izrunāt un nepalaist garām. Taču, kā parasti, pirms vēl par to runājam, sāksim ar aktualitātēm un jaunumiem skolā. No 23. līdz 24. augustam Gregors skolas pārstāvi prezentēs skolu jauniešu dienās cēsīs. 30. augustā pulksten vienos ar dievkalpojumu saldus svētā Jāņa evaņģēlas kluteriskajā draudzē sāksies jaunais mācību gads. Vasaras rekolekcijas Gregors skolā notiks no 5. līdz 6. septembrim, Par citiem pasākumiem un aktivitātēm, kas ieplānotas Gregors skolā tuvāko mēnešu laikā, var uzzināt Gregors skolas kalendārā, kas pieejams skolas mājaslapā. Mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāka informācija par Gregors skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 638 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola atgregors.lv. Nav dienas bez nakts nav uguns bez dārts. Ja jautājums ir, tas reiz būs atbildēts. Ir gods un ir kauns, ir vecs un ir jauns. un atrast var to, kas ir pazaudēts. iegūt var daudz, arī kļūdoties. Kad sēdz, tad var pļaut, kad klusēts, tad bļaut. Bet uzvarēt var tikai cīnoties. zināt, no kurienes viss nāk. Kur sākums un kur gals un to, kas esmu es. Vai es izsīkšu kā avots, tuksnesī? vai varbūt kā putns skriešu debesīs. Vai man dots ir pašam savu likteni lēt? Vai tas pieder tikai tam, kuram varā ir dot un esmu es. Es gribu uzzināt, no kurienes viss nāk. Kur sākums un kur gals un to, kas esmu es. Interesanti, ka pie apustuļa Pāvila mēs varam pamanīt vienu taktiku vai stratēģiju, kas pirmajā brīdī tāda it kā šķiet nemanāma, bet par kuru pats viņš izsakās, ka tā ir ļoti būtiska. Viņš saka, lai viņa darbs nebūtu veltīgs. Viņš cenšas sludināt tiem, kas ir līderi jeb vadītāji starp pagāniem. Zīmīgi tie vārdi, lai viņa darbs nebūtu veltīgs, lai viņa sludināšana nebūtu veltīga. Protams, ka ja mēs sludinam kādam cilvēkam, tas pats par sevi nekad nevar būt veltīgi ja mēs ļaujam Dievam viņu uzrunāt ar mums. Bet ja mēs to darām kādam, kurš ir līderis jeb vadītājs viņu sabiedrībā, ir ļoti liela iespēja, ka caur viņu pēc tam to uzzinās tālāk citi. Nemaz nerunājot par to, kas notiek, kad veidojas draudz, kad veidojas baznīca, kad veidojas mājas grupas, kad veidojas dažādas kalpošanas. Ja tur nenotiek vadība, vai ja tur ir slikta vadība, tāda, kas neatspoguļo Dieva raksturu, vai tāda, kas vienkārši neliekas zinas par vispār kādām lietām, kas notiek, mēs varam redzēt un sagaidīt vienkārši to, ka šīs lietas nīkst un neveidojas un neaug. Tāpēc paralēli tam, ka mēs lūdzam, mēs meklējam Dieva gribu, redzējumu, vīziju, aicinājumu. Paralēli tam, ka mēs mīlam Dievu pārpavis, paralēli tam, ka mēs mīlam savu tuvāko, mums ir vērts pievērst uzmanību šim te jautājumam par vadību, par būšanu līderim par to, kādā veidā tas var notikt un kāpēc tas ir svarīgi. Kādā veidā mēs varam mācīties būt tie cilvēki, kurus Dievs var lietot, lai kādus citus darītu par mācekļiem, par Kristus sekotājiem. Kādā veidā mēs varam būt tie cilvēki, caur kuriem Dievs var strādāt šajā pasaulē, lai kādas lietas veidotu, vadītu, un lai viņas varētu notikt labi Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Tāpēc, runājot par šiem jautājumiem, mēs vēlreiz aicināsim uz sarunu Beriju Vosu no Faithlife Ministrijas Amerikā, kas arī nesen kā ir beidzis jau pirms paša mācību gada beigām lasīt lekcijas mācību kursā organizāciju un vadību draudzē. Sakiet, lūdzu, kāpēc ir jārunā par vadību, vadīšanu baznīcā? Leadership is important in the church because the church is about volunteers and people willingly coming to church. Vadīšana baznīcā ir svarīga, tāpēc ka baznīcā ir nodarbināti brīvprātīgie un tie, kas labprātīgi nāk un ziedo savu laiku baznīcai. And leadership is all about influence. Un vadība ir par ietekmi. And we want to influence people to come to church to get to know Jesus Christ. Un mēs vēlamies ietekmēt cilvēkus, lai viņi nāk uz baznīcu un viņi dzird šo vēsti par Jēzu Kristu. Jesus issues an invitation to get to know his father. Jēzus ir svarīgs, lai mēs iepazītu viņa tēvu. And so we need to use influence to encourage people to come and grow in their relationship with their father and heaven. Un tāpēc mums ir jāizmanto savu ietekmi, lai mēs iedrošinātu cilvēkus, ka viņi varētu nākt uz baznīcu un augt savās attiecībās ar debesu tēvu. And so it's important for pastors and ministry leaders to have leadership ability to influence people to want to come to church. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi mācītājiem un kalpošanas vadītājiem, ka viņi zina, kā ietekmēt cilvēkus, lai viņus rosinātu nākt uz baznīcu un kalpot baznīcā. And to use leadership skills to encourage and invite people to grow in their relationship with God. Un lai viņi izmantotu šīs savas vadīšanas prasmes, lai iedrošinātu un ietekmētu cilvēkus un izaicinātu pieaugt attiecībās ar Dievu. And so it's important that leaders develop these skills to be able to also manage the resources of the church. Un ir ļoti svarīgi, lai vadītāji arī apgūst šīs savas prasmes, lai viņi var veiksmīgi izmantot tos resursus, kas viņiem ir baznīcā. Church leaders need to get other people involved in ministry. Kalpošanu vadītājiem ir jāiesaista citi cilvēki viņu kalpošanā. The church is really the whole body of believers. Jo baznīca ir ticīgo kopība, ticīgo miesa. And the Bible says that we are all part of the body of Christ. Un Bībele saka, ka mēs visi esam daļa no Kristus miesas. And every believer has a role in the church un katram ticīgajam ir sava vieta baznīcā. So it's important for pastors and leaders in the church to draw people into ministry. Un tāpēc ir ļoti svarīgi mācītājiem un kalpošanas vadītājiem vilkt cilvēkus kalpošanā. And to encourage them to get active in church and to serve God. Un iedrošināt būt aktīviem draudzē un kalpot Dievam. It's not enough just to know who God is, it's important and more important that we develop a relationship with God. Nav tik ļoti svarīgi, kas Dievs ir, bet vēl svarīgāk ir tas, ka mēs attīstam savas attiecības ar Dievu. And so it's the leader's responsibility to encourage people to seek God and to use their gifts to build up the body of Christ. Un tā ir vadītāja atbildība iedrošināt cilvēkus, ka viņi meklē Dievu un ka viņi atrod savu vietu Kristus miesā. And leadership can simply be defined as those skills that enable pastors and leaders to motivate others to action. Vadīšana var tikt definēta kā prasmes vadītājiem motivēt cilvēkus konkrētai rīcībai. And so strong leadership also uh, helps the church grow. Un tāpēc stipra vadība arī palīdz baznīcai augt. Because the church can only grow when all of its members and all believers are involved in ministry. Jo baznīca var augt tikai tajā gadījumā, kad visi tās locekļi, visi tās dalībnieki ir iesaistīti kalpošanā. And so the goal of leadership really is to get all believers involved in ministry. Un tāpēc vadīšanas mērķis patiesībā ir visus ticīgos iesaistīt kalpošanā. And to encourage all believers to use the gifts that God has given them to serve others. Un iedrošināt cilvēkus izmantot tās dāvanas, ko Gars viņiem ir devis, lai viņi varētu kalpot citiem. Without good leadership, churches won't grow. Bez labiem vadītājiem baznīca neaugs. And then we miss a great opportunity to reach many people for Christ. Un tad mēs zaudējam šo lielisko iespēju aizsniegt daudzus cilvēkus ar par Kristus vēsti. And the church needs lots of good leaders so that God's kingdom can grow in Latvia and, and around the world. Un tāpēc baznīcai ir vajadzīgi labi vadītāji, lai šī Dieva valstība raugtu Latvijā un visā pašajā pasaulē. You see, the success of any organization is dependent upon leadership. Jebkuras organizācijas panākumi ir atkarīgi no vadītājiem. And good leaders in any organization can help that organization grow. Un labi vadītāji jebkurā organizācijā var palīdzēt šo organizāciju augt. And so if the church is to grow, It needs good leaders. Un tāpēc, lai baznīca augtu, tai arī ir vajadzīgi labi vadītāji. And so it's important that uh, the church spends time and invests in uh, training leaders. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka baznīca vēlta laiku un iegulda līdzekļus un vispārējo, lai attīstītu labus vadītājus. So that the church can grow. Lai baznīca var augt. And fulfill God's plan. Un piepildīt Dieva plānu. Kā mēs varam attīstīt tās vadītāja prasmes? We can develop our leadership skills by, by training pastors and leaders on what leadership is. Mēs varam attīstīt šīs vadīšanas prasmes, kad mēs apmācam mācītājus un vadītājus par to, ko tad vispār nozīmē šī vadīšana. For example, our ministry, Faith Life Ministries, is a ministry that trains pastors and church leaders around the world. Piemēram, mūsu tā kalpošana, ticības dzīves kalpošana ir tāda organizācija, kas apmāca mācītājus un kalpotājus, vadītājus visā pasaulē. And we provide leadership training to pastors, Bible students and ministry leaders around the world. Un mēs nodrošinam šo vadītāju apmācību mācītājiem, Bībeles skolas studentiem un kalpotājiem visā pasaulē. And we have come here to Latvia to help train pastors, Bible students and leaders in the Latvian Lutheran Church. Un arī mēs esam šeit atbraukuši uz Latviju, lai palīdzētu apmācīt mācītājus, Bībeles skolas studentus un vadītājus Latvijas Lutāņu baznīcā. We provide training on various leadership skills. Mēs palīdzam apmācīt dažādās prasmēs, kas ir nepieciešams vadītājiem. We teach about different leadership styles and what biblical principles of leadership are. Mēs mācām par dažādiem vadīšanas stiliem un ko vispār nozīmē šie bībiskie principi vadīšanā. And our hope is that the pastors and the ministry leaders understand what biblical leadership is all about. Un mūsu tā cerība ir, ka mācītāji un šie vadītāji sapratīs, ko tad nozīmē šī bibliskā vadīšana. And if they follow uh, Jesus pattern of leadership and the leadership that's that's explained in the Bible. Un ja viņi tai Jēzus vadīšanas stilam un tam vadīšanas stilam, kas ir aprakstīts Bībelē, that pastors and leaders will be more effective in drawing people into ministry and growing the church. tad mācītāji un kalpošana vadītāji būs efektīvāki tajā, ka viņi cilvēkus turā un, un attīst arī savā baznīcā. There are also many books and other organizations that provide training. Ir arī vēl ļoti daudz grāmatas un ir daudz citas organizācijas, kas arī nodrošina šo vadītāju apmācību. And it's important for any Uh, church leader to want to grow in their leadership ability. Un tas ir ļoti svarīgi katram baznīcas loceklim augt šajās vadīšanas spējās. And so they need to seek uh, those opportunities to grow in their knowledge of leadership and uh, what the Bible has to say about leadership. Un tāpēc ir jāmeklē iespējas, kā augt šajās zināšanās par vadīšanu un ko Bībele saka par vadīšanu. Because you see, we have a choice. We can either choose the world's way or we can choose the biblical way. Jo, redziet, mums ir izvēle. Mēs varam izvēlēties vai nu to pasaules ceļu, vai Bībeles ceļu. And our goal is to grow as Christian leaders. Un mūsu mērķis ir, ka mēs augam kā kristīgi vadītāji. And who was the best Christian leader of all time? Un kas tad ir bijis tas labākais kristīgais vadītājs visos laikos? It was our Lord and Savior Jesus Christ. Tas bija mūsu kungs pestītājs Jēzus Kristus. And the Bible is full of stories of Jesus leadership style. Un Bībele ir pilna ar stāstiem par to, kā Jēzus bija kā vadītājs, kas ir viņa stils. And the Bible shows us the skills that Jesus used to help lead his people, his apostles. Un Bībele arī rāda tās iemaņas, ko Jēzus lieto, lai vadītu savus sekotājus, savus apustuļus. And the skills that Jesus used are the same skills we can use today. Un prasmes un iemaņas, ko Jēzus lieto, ir tas, ko mēs varam izmantot arī šodien. The whole Christian church on earth was built from these principles. Visa kristīgā baznīca pasaulē ir celta uz šiem principiem. And it all started with 12 men. Un viss tas sākās ar 12 vīriem. Who Jesus trained in how to lead. Kurus Jēzus apmācīja, kā vadīt. And the church needs leaders today. Un baznīcai ir vajadzīgi so, vadītāji šodien. So again, the church can fulfill God's plan. Un atkal, lai baznīca varētu piepildīt Dievu plānu. Of spreading the gospel to every nation. Lai evaņģēlijs tik pasludināts visām tautām kas ir tā vissvarīgākā iemaņa, kas ir vajadzīga kristīgam vadītājam. As part of our training, we believe that the most important characteristic a leader can have is to be a servant leader. Tas, kā mūsu kalpošana uzskata, kas vissvarīgākais, kāda prasme ir būt labam vadītājam, ir jābūt kalpojošam vadītājam. In our world today, many leaders are like dictators. Pasaulē šodien daudz vadītāji ir kā tādi diktatori. Viņi uzņemas atbildību un tad mēģina visiem pateikt, kas viņiem ir jādara. But Jesus says we need to be servant leaders. Bet Jēzus saka, ka mums ir jābūt tādiem kalpojošiem vadītājiem. Great, Un tiem no mums, kas vēlas būt lieli, tiem ir jākļūst par vismazākajiem. Because Jesus said he came not to be served, but to serve. Jo Jēzus arī saka, ka viņš ir nācis nevis lai viņam kalpotu, bet lai viņš pats kalpotu. So the most important thing a leader can do is serve the people that he's leading. Un tā vislabākā lieta, ko vadītājs var darīt, ir kalpot tiem cilvēkiem, kurus viņš vada. By doing so, he acts just like Jesus darot to tādā veidā, ka viņš rīkojas tieši tāpat kā Jēzus. And he will draw more people and influence more people to follow Christ. Un tādā veidā viņš vilks vēl vairāk cilvēkus un ietekmēs vēl vairāk cilvēkus sakot Kristum. There's something that every leader needs to have to be a leader ir kaut kas, kam katram vadītājam ir jābūt, lai viņš būtu vadītājs. And that is followers. Un, un tas ir katram vadītājam ir vajadzīgi sekotāji. And so the way that you can get followers is to serve them like Jesus did. Un veids, kā iegūt sekotājus, ir kalpot viņiem tieši tāpat tādā pašā veidā, kā Jēzus darīja. See, leadership is not about power. Redziet, vadība, vadīšana nav runa par spēku. Un tur arī nav runa par autoritāti. It's about influence. Tur ir runa par ietekmi. And it's about service. Un tā ir runa par kalpošanu. And so leaders need to learn how to influence others and how to serve others to be a great leader. Un vadītājiem ir jāzina, kā ietekmēt citus un kā kalpot citiem, lai būtu lieli vadītāji. Kā vadītājs var sevi pārbaudīt vai justies droši par to, ka viņš tiešām fokusējas un redz tās savu sakotāju vajadzības? Well, I think the most important thing is for leaders to recognize where their power and abilities come from first. Man liekas, ka tā pati svarīgākā lieta, ka vadītājiem ir jāsaprot, no kā nāk tā vara un tās iespējas, kas Leaders need to understand that anything that happens in their ministry is not from their efforts but from the work of God. Vadītājiem ir jāsaprot, ka jebkas, kas notiek viņa kalpošanā, tas nenotiek pateicoties viņa pūlēm, bet Dieva darbam. So leaders have to continue to build their relationship with God. Un tāpēc vadītājiem ir jāturpina veidot savas attiecības ar Dievu. Leaders need to draw closer to God to be able to lead others. Vadītājiem ir jācenšas tiekties Dieva klātbūtnē vairāk, lai viņi varētu vadīt citus. And so leaders need to pray a lot. Un tāpēc vadītājiem daudz ir jālūdz. Study God's word. Jāstudē Dieva vārds. And seek God's will for their ministry. Un jāmeklē Dieva griba kalpošanai. And to understand and recognize that it's only by the Holy Spirit that we're able to accomplish anything. Un jāsaprot un jāatpazīst, ka tas ir vienīgi svētais gars, kas visu var piepildīt. When you focus on other people, you're really doing the work of God. Kad jūs lūkojaties uz citiem cilvēkiem, jūs patiešām darāt dievu darbu. And so a, a leader knows to focus on the needs of others first. Un vadītājs zina, ka viņiem vispirms ir jāskatās uz to citu vajadzībām. And to leave everything else up to God. Un pārējo visu atstāt dievu ziņā. Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par tiem cilvēkiem, kurus Tu esi lietojis, lai mūsu vadītu, lai mūsu veidotu, lai uz mums runātu un lai mēs no viņiem, vai pareizāk pat sakot, cauri viņiem no Tēvs, varētu saņemt garīgu vadību un skaidrību savā dzīvē. Mēs pateicamies par viņiem un mēs lūdzam, ka tu sveitid un sveitī viņus. Tāpat mēs lūdzam, kungs, arī par mums pašiem. Lieto mūs, ka caur mums arī kādus citus tu vari sveitīt ar skaidrību, ar vadību, ar drošību, ar redzējumu. Ka tiešām lietas tavā draudzē un tavā kalpošanā var notikt nevis haotiski, bezjēdzīgi, ar aizvainojumiem un pārpratumiem, bet tiešām mierā un priekā. Tiešām tavu valstību, ka tādā veidā var nākt un realizēties kā taisnība, mieres un prieks svētajā garā. Mēs lūdzam, kungs, arī, ka par šīm lietām domājot, mēs nepazaudējam tās personīgās attiecības ar tevi, ka mēs varam būt vienkārši tā bērni, būt vienkārši kopā ar tevi, lūgt tevi, lasīt tavu vārdu, dzirdēt, kā tu runā uz mums. Kungs lieto visas tās dāvanas un veidus, kā tu vari tos darīt un lietot, Tavā draudzē, lai tas tev nes godu un mums svētību un daudziem glābšanu. Tavs varenais prāts, lai notiek to lūdzam Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.